Píosa 2 Tá an tAire Stáit Gaeltachta Joe McHugh lena chéad chuairt oifigiúil a thabhairt ar Ghaeltacht Mhúscraí Dé Luain seo chugainn. Chomh maith le féachaint ar chuid de thionscnaimh Údarás na Gaeltachta ann, tá sé i gceist aige cuairt a thabhairt ar Chumann Peile Chill na Martra, Tá an Cumann Peile ag súil le maoiniú a fháil ó Roinn na Gaeltachta chun seomra feistis agus áiseanna eile a chur ar fáil do bhaill an Chumainn. Ceapadh McHugh ina Aire Stáit i mí Iúil 2014. Cáineadh an ceapachán seo toisc nach raibh mórán Gaelainne ag an Aire ach tá sé freagrach as gnóthaí Gaeltachta. Tá tréimhsí caite ag McHugh i nGaeltacht Dhún na nGall ag foghlaim na Gaeilge. agus tá feabhas tagtha ar a chuid Gaelainne. Deir daoine eile go léiríonn ceapachán McHugh a laghad suime atá ag an rialtas sa teanga.